الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد Ey şu mübarek ezanın ve kılınmak üzere bulunan namazın Rabbi olan Allah'ın. Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselama vesileyi ve fazileti ihsan et. Ve onu kendisine vaat buyurduğun makamı mahmuda eriştir. Şüphe yok ki sen vaadinden dönmezsin.'' Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizküke eftartu ve savme gadin neveytu. Allah'ım ancak senin rızan için oruç tuttum.'' Ve yalnız sana iman ettim. Allah'ım ancak sanadır tevekkülüm. Orucumu senin rızkınla açtım ve yarınki oruca niyet kabul eyle Ya مرحبا control. düşünen arşın. Hakka uçuşu Seherin kuşu Hakka uçuşu Yanı kötüşü Hay demiyor mu? Yanı kötüşü Hay demiyor mu? Mümin başı Kur'an tutuşu Müminin yaşı Kur'an tutuşu Nura bakışı Hay demiyor mu? Nura bakışı Hay demiyor mu? Dün Dünyaya gelen Hakka yönelen Dünyaya gelen Hakka yönelen İmanla göçer hay demiyor mu? İmanla göçen hay demiyor mu? demiyor mu? Hay demiyor mu? Her kaçan anarsam seni kararım kalmaz Allah. Senden gayri gözüm yaşım Kimseler silmez Allah'ım Sensin ismi baki olan Sensin dillerde okun kunan Kendini bilmez Allah'ım Allah'ım Sen yarattın dü sen yarattın canım Mülk senindir kerem kanı Kimsenin olmaz Allah'ım Açılır bağ bostanın Okunur dilde destan Baktın gülistanı Gülleri solmaz Allah'ım içinde canım bize gülen var, bize gülen var. Allah koy gülen gülsün, hak bizi bilsin canım, hak bizi bilsin. Allah gafil Hakkı seven var, hakkı seven var. Allah kafirler bilsin, bilsin. Hakkı seven var, hakkı seven var. Allah bu yol uzundur, menzili çoktur canım, menzili çoktur. Allah geçidi yoktur, yoktur derin sular var, derin sular var. Allah Geçidi yoktur, yoktur derin sular var, derin sular var. Allah her kim pervane gelsin meydane canım gelsin meydane Allah Kıyamaz cane canım kimde hüner var kimde hüner var Allah kıyamaz cane canım kimde hüner var kimde hüner var Allah Yunus sen burada meydan isteme canım meydan isteme Allah bu meydan içinde canım merdaneler var merdaneler var Allah bu meydan içinde canım merdaneler var merdaneler var Firkatin ile yandım ya بمشقة النار ليندم يا kalbe hükmeder. Allahu Ekber kalbe hükmeder. Allahu Ekber her şey zikreder. Allahu Ekber her şey zikreder Allahu Ekber Ezanda sözler Allahu Ekber Ezan تحمد الله أكبر Kıyamda tahmid Allahu Ekber Rükuda tazim Allahu Ekber Rükuda tazim Allahu Ekber Ecel derdine alemde acel Çare bulan var mı ölümden bir vefa şu dünyada kurtulan var mı? Cihan olsaydı baki fahri alem rihlet etmezdi Nebile kalan var mı medeni ya طبيب القلوب تنسيب sensin bize bizden yakın görünmezsin hicap nedir görün inkafı nedir? Kün aybın yok gökçek yüzün Kün aybın yok gökçek yüzün Yüzündeki nikah kapı nedir? Gözündeki nikap nedir? gözündeki. göz anı görmez görenler hak haber vermez gör olmuş Ezelden bize sevgi baht olmuş Ezelden bize Sizde bir türlü Bizde bir türlü Ah sizde bir türlü Bizde bir türlü ağlaca düşmüş gördüğümüze ağlaca düşmüş gördüğümüze sizde bir türlü bizde bir türlü ah sizde bir türlü biz Bizde bir türlü donandı dağlar Bahar olunca donandı dağlar Bahar olunca Gölgem kayboldu, gönlüm dolunca Ah gölgem kayboldu gönlüm dolunca Güzeli görmek boylu boyunca ah, Güzeli görmek boylu boyunca Sizde bir türlü de bir türlü Ah siz de bir türlü Biz de bir türlü İstemem versen Cihan varını istemem versen Cihan varını Gönül nakşetti güle yarını Ah gönül nakşetti güle yarını Her yüzde görmek dost didarını Her yüzde Dost didarını sizde bir türlü, bizde bir türlü. Ah sizde bir türlü, bizde bir türlü. Ah sizde bir türlü, bizde bir türlü. Cool. şefi misin alemine çünkü rahmet ya Resulallah günahlar sırtımda taşı يا رسول الله çiçeğe annel baban var mıdır? Çiçeğidir derviş baba Annem babam topraktır Çiçeğidir derviş baba Annem babam topraktır Hay hak la ilahe illallah Allah La ilahe illallah Sordum sarı çiçeğe Rengin neden sarıdır? Sordum sarı çiçeğe Rengin neden sarıdır? Çiçeğidir derviş baba Ölüm bana yakındır Çiçeğidir derviş baba Ölüm bana yakındır hay hak La ilahe illallah Allah La ilahe illallah Allah eder çiçeğe sen beni bilir misin? Çiçeğeydir derviş baba, sen Yunus değil misin? Çiçeğeydir derviş baba, sen Yunus değil misin? Hay hak la ilahe illallah, Allah la ilahe illallah. Bahri alem göç eyledi dünyada Eshaplarım size olsun elveda bize gel oldu o yüce Mevla'dan Eshablarım size olsun elveda Bunu dedi yaşlar doldu gözüne bir fikandır Düştü halkın özüne Hasan'la Hüseyin'i almış dizine Haber verin Bilal'e gelsin yanıma Yükümü yüklettim bindim atıma Helalım Ayşe kızım Fatıma Ehli beytim Hiç kimse elimden kaçıp kurtulamaz Ölmemek için çare bulamaz Aman ya Kerim Allah Bu dünyaya gelen gider böyledir Kimseler ummasın bu dünyadan medet Her ne türlü çok yaşarsa bir kişi Akıbet yine ölmek bir anın son işi medet ya, ya, ya, Severim ben seni candan içerim Severim ben seni candan içerim Yolun vardır bu erkandan içeru Yolun vardır bu erkandan içeru Şeriat, tarikat yoldur varana Şeriat, tarikat yoldur varana Hakikat marifet andan içer o Hakikat marifet andan içer o Süleyman kuş dilin bilir dediler Süleyman kuş dilin bilir dediler Süleyman var Süleyman'dan içeru Süleyman var Süleyman'dan içeru senin aşkın beni benden alıptır Senin aşkın beni benden alıptır Neşirim şirin dert bu dermandan içer o Neşirim şirin dert bu dermandan içer o Yunus'un sözleri hundur ateştir Yunus'un sözleri hundur ateştir Kapında kul var sultandan içeru Kapında kul var sultandan içeru